tavas domas. Ir brīnišķīgais tava darbība, ir lielības kungs pie manis. Tu noliecies un uzklausīji mana saucienu, man ir prieks dzīvot, bez tava prātā man ir spēks dzīvot pusē un nebadoties tavs brīnumu dāvus gribu redzēt savā dzīvē un nespēt to saskaitīt tavas domās ir brīnišķīgais tava darbība ir lielīmās kungs pie manis, tu noliecies un uzklausī mana saucienu, man ir prieks dzīvot, pēc tava prātā man ir spēks ticēt, un nepadoties tavs brīnumu darbus, gribu redzēt savā dzīvē, un nespēju saskaitīt. Un nespēju to saskaitīt. Un nespēju to saskaitīt. Un nespēju to saskaitīt. Un nespēju to saskaitīt nespēto saskaitīt, un nespēto saskaitīt, un nespēto saskaitīt, un nespēto saskaitīt. Tavs brīnumu darbus, gribu redzēt mans lūdzu. gribu redzēt mans kungs, tavs brīnumu darbus, gribu redzēt mans kungs, tavs brīnumu darbus. Tavs brīnumu darbus, gribu redzēt mans kungs, tavs brīnumu darbus, gribu redzēt mans kungs. primurețe m-a scurs, dar prin omul da glas. Dar prin omul da glas, primurețe m-a scurs, dar prin omul da glas, primurețe m-a mudar dar prin omul domas ir brīnišķīgais tavi darbi. Ir lieli mazgums pie manīs, tu noliecies un uzklausī manu saucienu. kā viņš. Tu esi nespēcīgs, spēkus lūdz tad iegūsi, manu visu matosī. Jēzus samaksā tikai viņa dēļ, grēk par asnīm sakanāks, krāsmiegs ir nomazgāts. tagad atsistu, tavs spēks un uzvarā, lai dziedēs savēlstu liek akmens sirdī kūst. Jēzus samaksā tikai viņa dēļ. Grēks par asnīm sakarāks, kas mīlēs ir nomazgāts. Kādreiz es apskaidrots, troņā priekšā stāvēšu, Jēzus mīra tiešas manis ter, jo sācīt nebēgšu. Jēzus samaksā tikai viņa dēļ, Dēks parasnīgs sarkanāks, kas miels ir nomazgāts. Pamanu grēku samaksāts, no nāves esmu modināts, jo manu grēku samaksāts, a veces tú morirás, almanu greco, samasas, tú a su tú parasnīt sakarāks, kas vies ir nomazgāts. Jēzus samaksā tikai viņa dēļ. Grēks parasnīt sakarāks, kas vies ir nomazgāts. Grēks par asvīm sarkanāks, kas viegs ir nomazgāts. Nāku es, redzi manus grēkus tu, caur asinīm tu aprīvoji atradu to mīlestību lielāko par tavā upurā, kur dzīvi atdevīja. Bye. dzīvās tuvībā. Tā tu es mīlestībā pazemīs, pietošana ir tas spēks. Nāk dziesmas dēļ, aiz sirdī brīvību atgūdu. Un atrādu to mīlestību lielāko pie tava upurā, tu dzīvi atdevīji. Bye. Valstybės tu vybas. valstībās tuvībā. Jā, darbs tēvs, paldies Tev tiešām, kungs, kad Tu nāc, tad mainās lietas, tēvs, un mainās dzīves, kungs, un, un kungs, mēs kļūstam, mēs nākam, mēs, nākam, mēs gribam, kungs, Tev, tēvs, pazīt, kungs, iepazīt, tēvs. Arī šodien satikt šeit, Dievs. svētais Dievs, tu esi šeit. Lūdzos manu sirdī atkāsēt. Ak, šķīsti manas lūpas kungs, kā pie tavam kājam zemojos. Ak, svētais Dievs, tu esi šeit. Jēzus manu sirdī atkausē. Ak, šķīsti manas lūpas, kungs, kad pie tavām kājām zemojos. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji, cerību man devi, tu, kas grēku nepazini, māci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji, un cerību man devi, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu glābs tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā es esmu glābts. Tavs tuvums man liek ceļos krīst, kad es tavu liesmu sajūtu, jo tik ļoti mani mīlējis, ka savu dēlu tu sūtīji, tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu grūti sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tu, kas grēku nepazini, nāci pats par tādu kļuvi, sevi nāvi uzvarēji un cerību man devi. Tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, tikai tavā žēlastībā, es esmu glābs. Tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība, tikai tavā žēlastība es esmu tava žēlastība, tikai tava žēlastība, es esmu glābs. Tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, tikai tava žēlastība, es esmu glābs. Stāsts, paldies, ka tā ir tā žēlastība, kungs, ka mēs nākam šeit, kungs, un mēs zinām, ka viss ir izdarīts, viss ir piepildīts, Dievs. Kungs, jo tāds ir bijis tavs labās prāts, kungs. Paldies, Dievs, Tēvs, ka tu atdev, kungs, paši dārgāko par mums. Kungs, ka tiešām viss ir samaksāts, Tēvs. Mēs neko nevaram vairs pielikt, neatņemt, Tēvs. Kungs, mēs arī pateicamies. Tāpēc arī nākam Tās pateicībā, Kungs, Tavā priekšā. Zinot, Kungs, ka Tu esi bijis žēlīgs Tās. Tu mūs pirmais esi mīlējis un mūs atzīgs, Dievs, ka mēs varam tuvoties Tavu troņu priekšā, Kungs, bez bailēm un paļājībā. Dievs, paldies Tev, Dievs, ka Tu esi tāds. Dievs, paldies, ka Tu arī esi bijājums, Dievs, ka Tu esi arī uguns, kas sadedzina, Dievs. Tēvs, bet paldies, ka pār Tēvs ir Tava žēlstība, kungs. Kungs, paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu, kungs, nepielīdzini Tēvs mūsu grēks, kungs. Ka mēs tiešām tos nožēlējam un atdodam Tev, Dievs. Kungs, Tu tos noliec tālāk, kungs. Tu tos neatmini, Tēvs. Paldies, Dievs, ka Tu esi mūsu izglābs. Paldies, Dievs, ka mēs reiz visi stāvēsim, kungs, Tavā priekšā. Kungs, katrs no mums, Tēvs, mēs skatīsim Tev, kāds Tu esi tad vairs nebūs jautājumu tās. Paldies Tev, Dievs. Paldies par Tavu svēto garu, kurš ir mūsos. Mēs lūdzam, ka tas vienmēr mūs piebild, tas vienmēr mūs vārda, ka mēs varam staigāt visā patiesībā, Dievs. Bet Tu vien esi labs, Dievs. Tu esi pilnīgs, Tēvs. Paldies Tev, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Labrīt. Labrīt. Čau. Dievs ir labs tavā dzīvē. Tas, ko šodien gribu dalīties, ir um, kaut kas, kas um, Bībelē tāds raksts, kad um, ja es, ka es pārfrāzēšu, bet viņš saka, ka um, raksta māt, nu, cilvēki, kas lasa un mācās Dievu vārdu, viņi ir tādi, kas paņem pie sevīm, saglabā un vēlāk viņiem tās lietas nodara. Tā kā kaut ko var uzrakt augšā un, un paņemt šodien arī tas, ko gribu dalīties, tas kaut kas, ko es uzraku, kaut kas, kas bija noglabāts, bet ļoti aktuāls manā dzīvē. Es vēlreiz, vēlreiz saskatu tāds apstiprinājums no Dievu par savu dzīvi, par savu garīgo dzīvi, savu garīgo stāvokli, um, lai jūs saprast, mans garīgais stāvoklis ir ļoti liels slāps pēc Dievu, izslā, tukšums, tukšums, Un uh, tukšums priekš Dieva, es tā sauc to, tāds ritīgs izmisums pēc Dieva, pēc Dieva pārmaiņām manā dzīvē, pēc jauna līmeņa, pēc jauna pieskāriena, pēc jauna, pēc atmodes, pēc atmošanās, pēc dzīvības. Un tas ir tas, jo kaut kādas lietas ir jau diezgan ilgi turpinājušās, gribās kaut ko jaunu. Gribās tikt tālāk ar Dievu, gribās viņu piedzīvot un negribās tā iet tādā, nu, mirušā reliģijā, mirušā kalpošanā Dievam tikai darīt to, ka tas ir jādara, bet gribās tā dzīvību. Man ļoti patīk tie vārdi un ļoti viņi aizkustina, ka ja es saku Jāņa evaņģēlija 7. nodaļa, kad, kad tie, kas tic, tie nu, dzīvību plūdēs kā dzīvās nu, ūdens upes. Es pārfrāzēju precīzi, es tūlīt viņu izlasīšu. Kas man tic, kā rakstos sacīs, no viņa miesas plūdīs dzīvo ūdens traumas. Uh, nu, dzīvību, es gribu savu dzīvību Um, tu gribi savī dzīvību, ne? Ah, Dzīvības, domāju, par Dievu, par Dievu tāda svētā gara augļi, svētā gara klātbūtne, ah, svētapšana, dzīvība, tāda dzīvība Dievā. Un, ah, jā, un tas ir vairāk un vairākas reizes, ir tā, ka apstiprinās ļoti daudz lietas, bet uh, tas ir tā, ka, nu, es nezinu, varbūt vecāki sadomājuši, kādam bērnam ir kāda liela dāvana, un tad viņi to bērnu gatavo tai lielai dāvanai. Un tad kādu jau pusgadu iepriekš pirms dzimšanas dienas jau nu, ir izdomājuši, un tā kā pamazām, pamazām iedod tādu, nu, tādu zīmi, ka kaut kāda viņam būs ļoti liela laba dāvana. Tad bērns gaida, gaida, gaida, un jo tuvāk nāk, jo arvien vairāk tā, tādas iedod tādu, tādu vēl tuvāk nākot iedod vēl tādu zīmīti un vēl tādu, ka viņš sāk, sāk domāt savā prātā, nevar būt, ka viņi man to uzdāvinās. Un tad ir tā dzimšanas diena, un tad ir tas, ka uzdāvina bērns itīgi laimīgs. Nu, tādā veidā es jūtu, ka Dievs arī ar manīm dar, varbūt arī ar tevīm, kad viņš it kā dod, bet neiedod. um, <laughs> it kā dod, it kā ir te pat, bet nav. Un, uh, bet man liekas, manī atkal tas rosina un veicina viņu, neredzot nevienam meklēt viņu dziļāk Man liekas, tā ir tā, ka tā sākne meklē to ūdeni, tā ir pazemē, neredzot, ja? meklē to dzīvību, man sākne, un arī iespējams tava. Nu, bet šo vārdu es vēlreiz uzraku, un es viņu biju kādreiz sludinājis, es viņu biju savādāk redzējis, bet tā, tā pamatlieta, ko es gribu teikt, tas, ir, tas priekš manīm ļoti aktuāls šodien, un es arī gribu dalīties ar jums par to. Nosaukums ir, kad katrai lielai lietai ir mazs sākums – Katrai lielai lietai maz sākums. Tas pamats mums būs no 1. Samuela grāmatas pirmās nodaļas. Jūs varat tur atvērt, ja jums ir bībeles. Pirmā nodaļa un otrā nodaļa. Mūtībā. Um, ieskatīsimies uh, vien, vienā notikumā bībelē un vienā dzīvē. Un tas ir Samuela dzīve. Um, bet redziet, par Samuelu runājot, uh, viņš, ir, viņš ir ļoti zīmīga persona bībelē. Ļoti, ļoti zīmīga persona. Um, ar Samuelu beidzās soģu laiks viņa personā. Viņš bija pēdējais soģis un pirmais pravietis. Uh, Samuels uh, ienesa milzīgas pārmaiņas garīgajā atmosfērā vispār Izrēlā. Uh, Dievu tautā milzīgas pārmaiņas ienes Samuels, un uh, viņš ir ļoti spilgta personība uh, um, Dievu vārdā. Un, uh, lai arī jums nebūtu tādas ilūzijas, ka viņš ir ka viņš ir uh, daudz cilvēku, nu, ļoti tas vārds angliski glorificē, nu, izceļ cilvēkus, arī Samuels bija vienkārši cilvēks. Viņā nebija nekas pārdebisks, viņu, viņu atšķīra, tas, kas viņu padarīja par tādu tik spilgt personu Dieva acīs, un kā Dievs viņu lieto, bija tikai viena lieta, un tā bija paklausība. Viņš bija paklausīgs Dievam. Un, viss, un Dievs darīja pārējās visas lietas, un tas arī tas, ko Dievs grib no mums, lai mēs paklausam. Un uh, viņš paklausīja Dievam katrā solī, viņš paklausīja. Un uz viņa dzīvi viss vis rādās tāda paklausība, bet uh, uh, viņš nebija Jēzus, lai mēs nefokusētos uz Samuelu kā uz, uz visperfektumu simbolu. Nē, Jēzus, viņš nebija. Jēzus ir tikai tas perfekts, ja, uz ko mēs varam likt savu paļāvību, savu cerību un uz ko mēs varam vienmēr skatīties un pieņemt viņu kā piemēru. Ah, bet, ah, jo Samuela dēli ah, bija tie, kas ienes ļoti lielas nepatikšanas atkal <laughs> Izrēlam. Viņi bija tie, kas, redziet, viņš ne, neizdarīja visu perfekti. Parādās vēl cilvēciskais, ja? tā kā iedrošinot jūs, kad mēs meklējam Dievu, mēs meklējam uh, Dievu, Dievu, Dievs lieto cilvēks mūsu dzīvē, bet mēs nedrīkstam viņus izcelt kā tādus, nu viņš ir tas lielais piemērs, Jēzus ir mūsu piemērs. Bet runājot par Samuelu, viņš jā, viņš ir ļoti spilgta personība. Uh, viņš panāca to, kad atjaunojās Dieva pielūksme, viņš panāca to, ka filistieši armija, kas mūžīgi apspieda um, Izraela tautu, Dieva tautu, starp citu arī šodien tev ir ienēnieks filistietis, ja tas princips, kā viņš darbojās, tā ir garīgā pasaule, tas ienēnieks, tā ir tums valstība. Un filistieši bija tie, kas iznīcināja nu, ļoti apspieda Izraela tautu un mūžīgi bija viņa ienēnieki. Un, uh, Dievs lietoja Samuelu, lai filistiešu armiju atstumtu, izstumtu ārā un atjaunot Dievu pielūgsim. Un uh, skatoties uz to visu uh, Samuela dzīvi, um, mēs nedrīkstam vienmēr katrai lielai lietai, vienmēr ir vērts ieskatīties tās lietas sākumā. Piemēram, Bills Gates, zināt, varbūt tā cilvēki, šobrīd viņš tiek devēs par bagātāko cilvēku pasaulē, un uh, Billam Gatesam bija uh, nu, tas sākums, kā viņš sāka, ja? kad uh, sākumā viņi diezgan nicināja par to viņu ideju, bet viņš pastāvēja, viņš gāja, viņš cīnījās, kāds varbūt vairāk par to zina, bet nu, arī Bill Gates tai visai varenībai, kas viņam tagad ir, nu tās cilvēka acīs varenībai, ja? viss tā bagātība, viss, kas ir, viņam bija sākums, un tas sākums bija diezgan smā, nu, mazs. Um, tāpat arī ir tāds cilvēks kā Marks Zuckerbergers vai kā viņš sauc, <laughs> tas, kas tādu mājas lapu kā Facebook izgudroja, nu, uztaisīja. Arī viņam sākums bija mazs universitātes istabiņā, viņi kaut ko iesāka, izdomāja, un tas viss izaug uz tādu lielu kaut ko. Tad eh, katrai um, lielai lietai ir mazs sākums. Un daudzi cilvēki, mēs, gribam, mēs skatāmies uz tām lielām lietām, mēs gribam tās lielās lietas, bet mēs aizmirstam, ka tas viss sākās pie maza sākuma, pie mazām lietām. Tāpēc arī liekas Samuela dzīvi raksturo, tiks, viņš ir tik spilgta personība, bet viena lieta tikai viņu raksturo, un tā ir pat, pat paklausība. Maza šķietam nevainīga, nu tāda šķietam maza lietiņa, kas tu tur paklausīt? Nu jā, tas bija tas, ko Dievs lietoja viņu dzīvēm, padarīja viņu par, uh, viņš lietoja varenu Dievu. No, Dievs lietoja varenu Samuelu. Bet ieskatoties Samuela sākumā, nu, tā stāsta visā sākumā ir pirmā nodaļa Samuela. Man ļoti patīk, ka Dievs ir tā sakārtojis, Un, starp citu, lasot Bībeli, neaizmirst vienu lietu. Kad Bībeles autors ir svētais gars, Dievs dvesa šos visus rakstus cilvēku pierakstīja. Un tas ir ļoti svarīgi saprast, tāpēc arī viņu šo bībeli, kāda viņi ir, 66 grāmatas, viss kāda viņi ir, to aranžējumu, visu to a, plānu, visu darīja Dievs radīja. Tāpēc, kad tu lasi kaut ko, katrai lietai vērts kā, pieķerties, pārbaudīt, hmm, uzdot jautājumus, jo Katrai lietai, katrai vietai, katram pantam, katrai nodaļai Bībelē savu un vajadzīgu vietu. Un redziet, ja mēs būtu sākuši, piemēram, Samuela dzīvi, mēs būtu lasījuši tikai pašā sākumā, mēs būtu atvēruši Samuelu, oh, bija Samuels pēkšņi, nu, nu šis Samuels lielais vīrs, un visas lietas notika, tad būtu tāds, mēs kaut ko ļoti svarīgi palaist garām. Un šeit tajā pirmajā nodaļā ir tieši stāsts par to, kā Samuels vispār šai pasaulē ienāca. Un tas stāsts ir tas pats, kas ir mūsu dzīves, tas ir ļoti, es to ļoti attiecinu uz savām dzīvēm uz savu dzīvi. Tas ir stāsts par divām sievām un vienu vīru, diviem cilvēkiem, Penīna un Anna. Penīna un Anna. Viņai vīrs ir Elkana, viņām abām vīrs ir Elkana. Um, visa tā nodaļa. Es varbūt viņu izlasīšu, izlasīsim kopā, lai jums tāda aptuvena tā bilde arī ir. Un tur bija kāds vīrs Ram, Ramatai Cofimas no Eiframa kalniem vārdā Elkana. Jerohāma dēls, tas bija Elihus dēls, un tas atkal Tohus dēls, kas atkal bija Efratiešu cūfa dēls. Un tam bija divas sievas, viena bija vārda Anna, bet otrai bija vārds Penīna. Un Penīnai bija bērni, bet Annai bērni nebija. Un šis vīrs gāja ik gadus kalnu no savas dzimtās pilsētas uz Šīlo, lai pielūgtu Dievu to kungu Ceabot un lai viņam upurētu kaujamos upurus, un tur bija divi ēļa dēli, Hofnus un Pinehas, kuri bija tā kunga priesteri. Un tanī dienā, kad Elkana nesa kaujamo upuru, viņš deva savai sievai penīnai no visiem viņas dēliem, viņas mētām devas. Bet Annai viņš deva divkāršu devu, jo viņam, viņš Annu mīlēja. Bet tas kungs bija viņa klēpa aizslēdzis. Bet viņas, viņas sāncens to daudz apbēdināja, to kaitinādam, pat novazdam līdz dusmām. Viņas miesas neauglības dēļ, jo tas kungs bija aizslēpis viņas klēpi. Un Un tā notika gada no gada, tiklīdz viņa nogāja tā kunga namā, tā šī to kaitināja, ka viņa raudāja un nēda. Tad Elkanas, Elkana viņas vīrs tai sacīja, Anna, kāpēc tu raudi? Tad Anna cēlās, kad bija, kas, kad bija ēdus un dzērus šilo, jo priesteris Elis sēdēja uz krāsla pie divi ieejas stabiem tā kunga svētnīcas priekšā. Un viņas dvēseli bija pilna skumju, tā lūdza nepātraukto kungu un gauži raudāja. Tad viņa deva solījumu sacīkdam, kungs Ceabot, ja tu savas kalpones bēdas uzlūkotu, un ja tu mani atcerētos, un tu arī neaizmirst savu kalponu, piešķir savai kalponai dēlu, tad es to novēlētu uz, novēlētu uz viņu, uz visu viņa mūžu laiku tam kungam, un skujamais nazis nenāk pār viņa galvu. Kad nu viņa vēl ilgi lūdzās tā kunga priekšā, tad Ēlis sāk vērot tā smuti, jo Anna runāja savās sirdī, tikai viņas lūpas kustējās, bet viņas balss nebija dzirdama, tāpēc Ēlis noturēja viņu par iedzēruši. Un Ēls tai sacīja, cik ilgi tu būsi savā dzērumu varā, lai no tevis atstājas dzēriens kurbums. Bet Anna atbildēja un sacīja, ak nē, mans kungs, es esmu nelaimīgs sieva, es neesmu nedz vīnu, nedz rēbinošu dzēru, dzērienu dzērus, bet esmu savu dvēseli izkritījusi tā kungu priekšā. Netur savu kalponu par tik negodīgu sievu, jo es esmu tikai līdz šim vaļu ļāvusi savām lielajām bēdām un savas sirds skumjām. TadĒlis atbildēja un sacīja, ej ar mieru, lai Izraēla Dievs piepilda tavu lūgšanu, ko tu esi no viņa lūgus. Viņa sacīja, lai tava kalpo un atrod labvēlību tavās acīs. Un tad sieva aizgāja savu ceļu un tā ēda, un viņas sevis vairs neizskatījās tik noskumusi. Un tie cēlās agri no rīta, nometās zemē lūkšanās tā kunga priekšā un griezās atpakaļ un gājusi savām mājām rāmā. Un Elkan atzina savu sievu Annu, tas kungs viņu pieminēja. Pēc kāda laika Anna kļuva grūta un dzemdēja dēlu, nosauc viņu vārdā Samuels ja viņa sacīja, es to esmu izlūgusies no tā kunga. Un kad viņas vīrs Elkan ar visu dzimti nogāja kalnā, lai nestam kungam savu gadskārtējo kārmu upuri un savu solījumu upuri, tad Anna gāja līdz, bet viņa sacīja savam vīram, kad puisītis būs atšķirs no krūts, tad es viņu uzvedīšu augšā, lai viņš parādās tā kunga priekšā, un lai viņš tur paliek uz mūžu. Un viņas vīrs Elkantai sacīja, dari, kā tev labāk patīk, paliec arī šeit, līdz kamēr tu būsi viņu atšķīrusi. atšķīrusi ka tikai tas kungs piepilda savu vārdu. Tā šī sieva palika mājās un zīdīja savu dēlu, tiekām stāv viņu atšķīra no krūts. Un kad viņi pie to atšķīrus, viņi veda to sev līdzi ar trīs vēšu un ēfu miltu un vienu ādas trauku ar vīnu noved uz šilotā kunga namā. Bet puisāns bija vēl jauns. Tad tie nokāva vēsi un pieved zēnu pie ēļa. Viņš acīja, mans kungs, tik tiešām, ka tava dvēseli dzīvo, mans kungs. Esmu tā pati sieva, kas šeit pie tevis stāvēja lūgdama to kungu Es lūdzu pēc šī zēna, un tas kungs man to ir devis, ko es esmu no viņa lūgus. Tādēļ es to arī tam kungam tā, kā izlūgt, esmu novēlējis uz visu mūžu, kamēr tas dzīvo. Viņš no tā kunga izlūgts, viņi tur pielūdz to kungu. Pirmo nodaļu izlasot. Um, šeit ir šis stāsts. Šeit ir šis stāsts par uh, cilvēku, pa cilvēkiem, pa divām sievām, pa vienu vīru, bet vairāk gribētu izcelt šīs sievas. Viena no sievām bija Penīna. Un šī sieva bija tāda, kurai dzima bērni, viņai problēmas nebija. Un saprotot arī mazliet to kultūru, tajā laikā sievas, ja sieviete nevarēja dzemdēt bērnu, un ir tīpaši tajā situācijā, kurā bija Anna, kad nu, tajā laikā nebija ne medicīnas, nevarēja ne pārbaudīt, ne pierādīt, būtībā bija skaidri redzams to, ka Anna ir tā, kur ir neauglīga. Anna ir tā, kur ir neauglīga, un otra tā sieva penīna, Viņai dzimis bērni, viņai viss notiek. Šeit viņas dzīves, visas tās aicinājums, viņas tās vēlēšanās piepildās. Bet šeit ir Anna, kurai tur rakstīts arī, ka tas kungs ir aizslēdzis klēpi. Un tajā laikā tā kultūrā būt neauglīgai sievietei bija ļoti liels pazemojums un ļoti liels kauns. Um, ļoti. Tas bija tik, tik pazemojoši, tas bija tik sāpīgi sievietei, ka viņa, bū, ka viņa nebija auglīga. Ka viņa, nu, tas tiešām varam redzēt arī šajā stāstā, kad Annas pārdzīvojumi un Annas sirds bija ļoti noskums par šo. Viņa bija ļoti nomākt un, uh, un uh, šai penīnai viss, viss ir kārtībā. Un, uh, Es to, ko gribētu uzsvērt, kad Penīna un Anna, skatoties uz šiem divām personām, es gribu pateikt to, ka uh, Es skatos to, to, ka ir divi veidi kristieši. Ir divi veidi sirds attieksmes. Šeit parādās divi veidi sirds attieksmes. Viena ir Penīna, viena ir Anna. Tad divas kristiešu dzīves. Redziet, viena lieta, kas notika pie, pie Penīnas. Viņa dzemdēja bērnus, tie bērni aug, bet pārmaiņas garīgai apkārtnē vispār nenotika. Tas ir tā, ka šķietam ir šie augļi, šķietam ir, šie, šķietam ir šīs lietas, bet tādas patiesas Dieva pārmaiņas nenāk. Tāpēc, kad redziet, ja mēs skatāmies uz ārējo, mēs ļoti bieži varam pievilties, ir jāredz sirds, ir jāredz tā pamatne, kas ir pamatne, kas ir pamatā. Un ļoti bieži mēs, kā kristieši, mēs varam iet tādā, mēs daram, mēs kalpojam, mēs daram, viss kārtībā ārēji, mums viss ir kārtībā, bet kas ir sirdī? Kas ir sirdī? Kas ir tavā sirdī? Kas ir manā sirdī? Kas notiek tur? Un uh, sirdi, Dievs saka, viņš redz sirdi. Mēs redzam, kā mēs redzam, mēs redzam āriem, bet Dievs redz sirdi. Un tas ir tieši tas, kas ir tas svarīgākais. Tā ir tās sirds stāvoklis, tas ir sirds, kas ir pats svarīgākais. Un šeit ir Anna. Anna ir uh, cilvēks, Anna ir šī sieva, kurai šķietam nav auguļa. Nav auguļa. Viņa um, Viņai nav, vienkārši nav augļu. Un, um, bet, bet tas, kas atšķir un tas, kas ir unikāli, kas tiek uzsvērts šajā rakstvietā, šajā nodaļā par Annu Penīni, tas, ka ir attieksme, kād, ar kādu attieksmi Penīni iet uz to dievkalpojumu, jau uz to igadējo upur nešanu, uz igadējo tuvošanu uz Dievam, jo tajā laikā viņi bija tālu, viņiem bija jāiet uz dievkalpojumu, tajā laikā vienā vietā tikai slavē Dievu, tā bija Jeruzālēm. Tajā vietā nebija, kā mēs tagad uh, varam slavēt. Uh, ar Jēzus Kristu svētā gar nākšanu mēs varam slavēt, uh, kā Jēzus teica, ka nu, vairs nav vienā vietā jāslavē, ka, ka tēvs meklē tāds, kas viņu patiesi pielūdz garā un patiesībā. Un, tāpēc nav vairs vienai vietai svarīgums, bet, bet tajā laikā bija un viņi gāja. Un, un varam redzēt, paskatīties tagad uz to, kāda attieksme iet Anna un kāda attieksme iet Penīna. Šķietam, Annai, ne, Penīnai viss ir kārtībā, viņai viss notiek, viņai problēmas nav. Nu, viņai ir normāla dzīve, bērni piedzimuši, viņi ir laimīgi, viņi šķietam ir piepildīti, viņi piepilda savu aicinājumu tajā laikā, kas tika uzlikts ļoti uz, uz sievieti kā tādu. Tas ir ļoti svarīgi saprast šo kultūras to, to pamatu, kas tajā laikā bija. Un šeit ir, ir Penīna, viņi iet uz dievkalpojumu, un, un šeit ir Anna, kurai nav, un viņi iet uz dievkalpojumu. Un man ļoti patīk, cik ļoti Dievs, svētais gars, ir uzsvēris – šo sirds stāvokli, kas ir abām šīm sievām. No penīnas redz tikai tādu ātru, iekšā, ārā, pienes upura aizgāja. Bet no Annas ir šis sirds sauciens uz Dievu. Ir šis sirds ilgošanās un, un, un, un tā sapratne, ka pie Dieva vienīgā ir cerība. Ka šajā situācijā viņas, uh, ticība, viņas cerība nebija vairs uz cilvēkiem, viņas ticība, cerība nebija uz sevi, bet viņas ticība un cerība palikus bija tikai un vienīgi uz Dievu. Un tāda attieksme viņa arī piegāja pie Dievu. Ja tavā dzīvē nav augļu, un tu viņus vēl neredzi, tad pats galvenais ir tavs sirds stāvoklis. Un tas sirds stāvoklis ir šī Viņu var vienkāršāk, viņu var sarežģīt pateikt, viņu var ļoti vienkārši pateikt. Ja tavā, sirds stāv, ja tavā sirdī ir ilgošanās pēc Dieva un apziņa, ka tu bez Dieva nekā nevari, ka tu apzinies, jā, man nav, bet es tur neko nevaru darīt, kungs. <laughs> es tur neko nevaru darīt. Vai arī, ja tavā sirdī ir, varbūt tev ir augļi, bet tavā sirdī tāda viegliprātīga. Ha, kas tad tur? Tik vienkārši ir viss, dzīvē viss vienkārši notiek. Redziet, tā pavisam vienkārši ir pazemība un lepnība Dievu priekšā. Ja tavā sirdī pazemība, tu, tu apzinies to, ka Dievs man nav, bet es tur neko nevaru izdarīt. Kungs, es tikai un vienīgi gaidu uz tevi. Es tikai un vienīgi gaidu uz tevi. Tad tāpat kā Annai, arī tev gaida ļoti milzīgas pārmaiņas. Un tev ir tikai mazliet jāpaciešās. Jo interesanti, kad vispār Bībelē paskatoties uz Dievu cilvēkiem, ko Dievs ir lietojis, vienmēr ir bijis sagatavošanās darbs. Un man liekas, ka tas, ko Dievs pie katra cilvēka strādāja, šis, šis sauciens uz Dievu. Jo redziet, Dievs nekādu sevi neuzspiež. Ja tu negribi, ka lai Dievs tev lieto, vai ja tu negribi Dievu, viņš nekad nenāks tev, neuzmāksies, neuzspiedīs sevi. Bet ja tu gribi, Ja tavā sirdī Dievs es gribu, bet es nevaru, tad tu esi uz, labas, uz laba ceļa. Jo mēs varam redzēt, ka nevienmēr viss notiek spoži, un nevienmēr tieši tiem, kas meklē Dievu, tieši tiem, kas šietam lūdz Dievu, šietam tie, kas ir pareizās sirds stāvoklī ar Dievu, nevienmēr viņiem viss piepildās dzīvē un dabīgajā. Nevienmēr viss viņiem notiek uzreiz. Šeit ir vēl viens piemērs tam – Un kā jau vienmēr, tie, kas patiesi meklē Dievu, Dieva dēļ, viņa personīgās attiecības, un tiem, kam nav viss kārtībā, sastopoties ar tiem, kam šķietam viss ir kārtībā. Nu, redziet, te atkal ir tas, kad jā, ārā varbūt izskatējās, ārē viss ir kārtībā – Šķiet, o, oh, wow, viņš lūdz, viņš slavē, wow, visiem ir kārtībā, viņš pacēja rokas dievkalpojumā, viņam viss ir kārtībā. Un mēs arī dažreiz varam aizrauties ar šo reliģisko augstprātību, reliģisko lepnību, ka mēs šķietam esam vairāk lūguši, mēs esam vairāk lasījuši bībeli, mēs esam bībeli studējuši, un tad atnāk kāds, kas to nav, un tad mēs skatāmies. To es izteikti varēju redzēt bībeles skolā. Bija kādi, kas bija pavirši, viņi nekad mājasdarbs nebija izdarījuši, viņi Viņi vienkārši neko nevarēja izdarīt. Viņiem bija, un tad bija tāda, man pašam bija tāds stāvoklis, kas tur, nu, es kā saka, tas vārds bliezu, ja. <laughs> Man bija, es tur stundām lasīju Bībeli, stundām lūdzu, un es atceros tās stāvoklis, kas manī cēlās pret tiem, kas tādi, nu, gulēja to lūkšanu laikā, kas neko nedarīja, kas vienmēr kavēja uz dievkalpojumu, es uz viņiem skatījos ar nicināšanu. Un tas ir kaut kas, no kā mums ir ļoti jāuzmanās. Jo farizēji bija šāda, uh, ak, Dievu kalpotāju piemērs, kādu viņi izaug, ka viņi sev sāk vērtēt, pēc, visus citus sāk vērtēt pēc sevīm. Ja es lūdzu 10 stundas, tad tev arī jālūdz 10 stundas. Ā, tu lūdzu tikai 9 stundas. Nu, lai Dievs te apžēlojas par tevīm. Saprotat, par ko es runāju? Par to, ka ir tā lepnība un ir tā pazemība. Un es atceros, man bija trešajā kursā, man bija kursbiedrs, divus kurs, divu, pir, pirmo un otro kursu es biju viens pats istabā, un tur bija istabiņas pa diviem, nu tā kā tajā skolā. Un trešajā kursā man ielika vienu kursbiedru, <laughs> un uh, mums bija tā, ka mums bija jāceļās pusē sešos, un uh, obligāti jāpavada stunda lasot, nu, bībeli vai lūdzot. Un tas bija tā, ka mēneša beigās bija jāpas, jāuzrakst dienas, uh, nu, tur tā skola bija tāda stingra, un tur bija jāuzrakst dienas, cik tu pavadīji laika ar Dievu. Un ja tur, teiksim, bija 30 dienas mēnesī, jābūt bija 30. Un 31 dienas mēnesī 31 jābūt. Tad jau uzraksts beigās tādā, tādā tabulā jāieraksta, cik tu dienas, cik tu dienas es pavadīšu un to stundu izpildīšu. Un tas tā, ne, vienkārši tas, kad viņi ļoti stingri to uzsvēra. Ja? Un es atceros, kad es to likumu pildīju, uj, es viņu pildīju <laughs> katru rītu, es pat pa stundu pa virs paņēmu. Man tas laiks bija tāds ļoti, tikko atgriezies ar, ar karstu galvu, aizgāju tādā bībeles skolā, kur visi mīl Jēzus, tur pilnīgi man galva uzpūtās. <laughs> Tā realitāte jau atnāca tad, kad es no Bībeles skolas atnācu uz, nu, sastapos ar realitāti, no kalna nokāpu. Un tad bija, ah, nevienmēr bija laiks lūk, nevienmēr bija spēks lūk, kad bija vēl vakar aizgājis gulēt, jo Tajā laikā es aizmirsu vienu lietu, kad ja tev visi, ja tev taisa ēst, tev nav nekas jādara, tu aiziet, tev desmitos jābūt gulēt, tad vairs ar laiku jau vairs nebija grūti piecelties pussešos. Ja tas režīms ir viens un tas pats, viens un tas pats, Un tā kā, piemēram, meitiņa piedzim, ka tas režīms ir nezin kāds, ja, tad, tad ir tā, ka tajos 6, 5, 30 nevienmēr var uzturēt to katru mēnesi. Jūs saprotat, ja. Un es atceros, ka to kursbiedru man ielika, un es skatījos uz viņu, un es tāds, not, nu, nabaga brālis, nekur tālu savā dzīvē netiks. <laughs> nu, tas, tas vienkārši, varbūt tas smieglīgi, bet es tā reāli arī domāju. Jo redziet, es katru rīt biju kā štiks augšā. Lasīju uz galdu, piesēdos, lasīju, lūdzu. Un es skatījos, no, guļ. Nu, es jau redzu, viņš guļ. Viņš vienmēr man, viņš, viņam ļoti patika mani kacināt. Tur vien tā rakstvieta, kad ir nav vērts celties agri un, un plosīties, nu, kā saka, strādāt. Un Dievs saviem mīļiem dodas miegā. <laughs> viņš tik uzliek spilvenas galvas un guļ, un es tāds, nu jā, jā redzēsim, redzēsim. Nabaga brālis, visu palaiž garām. Jēzu, tu gan mani mīli. Bet pasties, kā viņš ar tevīm laika nepavada vispār, nu nu tāds baigais brālis, nu tā, tā attieksme, ja. Bet īstenībā tagad skatoties, viņš ir mācītājs. <laughs> ja. Un uh, viņš jau tāds ir stipri ilgu laiku, <laughs> nu tā. Dievam, dievam interesē tās sirds, saprotat? Un uh, šeit redzams, ka uh, tā nicināšana bija arī Penīnai. Ja mēs varam redzēt, ka Penīna izsmēja nonievā Annu, kaitina viņu, Jo es, viņai bija drausmīga situācija, Annai. Drausmīga situācija. Uh, Bībelē labi, varbūt tev nav neviena tāda kā penīna, varbūt, ja te, te iet runa pa garīgi, pa tavu varbūt garīgo stāku, varbūt tu skaties, tagad iztēlojies, tu esi viens pats mājās. Varbūt tev arī nāk pirms dievkalpojuma nākšanas uz dievkalpojumu tā doma, kāda jēg tu tur iet, nu paskaties uz savu dzīvi, paskaties, kā tu biji pirmdien. Paskaties, ko tu tur tam policistam pateici, kad viņš tev apstādināja pēc tam, kad tu aiztaisīji durvis un brauc tālāk, ja? kāds vārds tas skaists pateicis. Nu, piemēram, ja, nu tas, redziet, Bībelē rakstīts, kad ir brāļu apsūdzētājs. Tas ir sātans, tā ir tums valstība, kas vienmēr tev apsūdzēs. Vienmēr tev apsūdzēs. Un šeit ir šī, šī Anna, viņa ir drausmīgā stāvoklī. Viņa, ir, viņa reāli apzinās, ka viņai nav augļi, viņa reāli apzinās, ka viņa neko nevar tur izdarīt, un vēl ir kāds, kas sēž uz viņ, viņas pleciem un vienkārši visu laikā saka skalda paskaties uz sevīm. Ha, man ir, ā, reku, otrs bērns jau, o, jau, kas tad tev, tev vispār nekā. O, redzi, Elkan ir, ir auglīgs, es arī esmu auglīgs. Auglīga. Un kas ar tevīm ir? Katram cilvēkam, kas meklē Dievu paties, kas meklē Dievu paties, šī būs tā balss, ko tu vienmēr dzirdēsi šī nonicinošā, ko tad tu tur mēģini darīt, ko tu tur mēģini iesākt, taču padodies. Bet esi kā Anna, nepadodies, ignorē tās balsis, spiedies caur uz Dievu. Tas ir tas svarīgākais. Ignorē visas tās balsis, jo Anna tieši to arī dara. Reliģija, apātība, vien, vienaldzība pret Dievu valstību un gribu vienmēr izsmies pretējo, norādot tiem, kas izmisīgi piesaus Dievu, to, ka viņu lūkšanas šķiet nav atbildēts. Un noteikti tas gadu no gada – Un šajā stāstā ir iekļauts arī, nu, tajā astotajā pantā. Tad Elkana viņas vīrstai sacīja, Anna, kāpēc tu raud un kāpēc tu neēd? Un kāpēc tavs sirds ir noskumus? Vai es tev neesmu vairāk vērts nekā desmit dēlu? Šī, šī rakstvieta priekš tevim, kā es sev savā dzīvē viņu ieliek un kā tu viņu to var ielikt, ir Jēzus Kristus, ir tas Elkana, kas atbild Annai. Dieva nu, draudzes viens no, viens no, tas nav vienīgais, bet viens no simboliem, viens no attēliem ir kā līga un, un līgavains. Tās tās attiecības, tās tā tuvība, tas ir tas uh, uh, kļūšana pa vienu, nu, tas ir, kad mēs, mēs kā draudz, viņš kā Jēzus. Uh, un šeit Jēzus ļoti svarīgi arī tev sāk šodien un man. Nefokusējies uz tiem augļiem, bet fokusējies uz mani ļoti daudz, ļoti bieži mēs aizmirstam, svētā gara auglis ir mīlestība prieks, jā, viss saturība, svētā gara auglis. Un ja mēs fokusējamies uz augļu, mēs fokusējamies uz sevi, mēs skatāmies uz sevi, mēs neko labu tur neredzēsim. Tāpēc, ja es saku, skaties uz mani, viņš, viņš, ir, viņš ir fokus, uz ko mums jāfokusējās. Ja es, tā Elkanta saka, Anna, Anna, vai es tev neesmu vērt, daudz vērtāks nekā desmit dēli? lai arī pēkšņi tu kļūti tik auglīgi un viss tev notikt, vai es personīgi, es pats, es tev neesmu vērtīgāks. Mums ir jāiedagās par Jēzu, par viņu tikai. Arvien vairāk, viņš personīgi, viņš, ja mēs fokusēsimies uz Jēzu, viņš būs tas caur svēto garu un augļi būs, tad tu redzēsi. Tā vērtības skala negaidi, nefokusē visu savu uzmanību uz to, kādam tev jābūt, kādiem augļiem tev jābūt, kā tev jābūt, bet fokusēs uz Jēzu. Tas ir tas svarīgākais. Savā dzīvē, šajā savā situācijā, viss, kas tev jādara, skaties uz Jēzu. Tu man esi dārgs, nevis tas, ko tu man vari dot. Tavu personīgu mīlestību, tavu, tava uzmanību uz mani. Un šeit atkal parādās tas, ko Dievs vienmēr gribējis, tās ir tās personīgās attiecības. Jo, ja mēs pārāk skatāmies uz augļiem, tad mūs, mēs varam tikt ierauti, un es to vienmēr redzu kā trepes, kā kāpnes. Mums ir vienmēr uh, iespēja sākt kāp pa kāpnēm, kas ir darbu darīšanas kāpnes. Uh, izpatik Dievam darot darbus. Un tiklīdz tu sāk kāp pa tām kāpnēm, tā nekad mūžā tu nesasiec galu. Tu vienkārši uzkāp tūkstots pakāpiens un pasties un vispār neredz vēl joprojām galu. Tu kāp un kāp un kāp, jo tiklīdz tu ieej tādās pozīcijā ar Dievu, tādās attiecības Dievu, ka tu dari, tu dari, tu dari, tu centies ar darbiem viņam izpatikt, darot, darot, darot, darot, darot, tu vienkārši redz to, ka nekad nebeidzās tās treps, tu tikai kāp un kāp un kāp un kāp. Nekad nevar izpatikt Dievam ar darbiem. Ja mēs tos darbus ieliekam kā primāro fokusu, ja mēs savus attiecības ar Dievu veidojam tāds, ka tas ir darot, darot, darot, darot, es darot izpatīju. Un šeit ir tas, ko Dievs vienmēr ir vēlējis. Tava sirds, tava dzīve, tu pats veltījies Dievam un pārējais viss ir tikai, tikai un vienīgi no tām attiecībām, kas izriet, un tas būs automātiski un dabīgi. Tāpēc es vienmēr saku, Dievs, ja jebkas labs var nākt no manas dzīves, tas ir tikai no Tevs. Un ja es šodien saku, fokusējies uz mani, uz attiecībām ar mani, tā vienkāršā sirds. Un tas ir tas, ko Dievs vienmēr dara. Viņš aicina mūs atgriezties pie tās pirmās mīlestības. Kad tu apzinies tā pirmā mīlestība, kad tu, kad tu apzinies to, ka nevis es pirmais mīlu Jēzus, bet Jēzus mani ir pirmais mīlēs. Un ka mana mīlestība uz Dievu tikai pateicoties tam faktoram, ka viņš mani pirmais mīlēs. Tā pirmā mīlestība, ka tu apzinies, ka tu reāli ar Dievam neko nemaz nevar iedot, bet tu saņem viņa piedošanu un žēlstību. Un tā ir, tas ir tas lielais notikums katra cilvēka dzīvē, kur, kad viņš sastopās ar šo realitāti, ka viņš savos grēkos bija miris, bet ienāca Dievs nepelnītā veidā atnāca un pieskārās un iedeva tev žēlstību. Un tad, protams, poiet laiks, mēs sākam kāpt pa tām trepēm, mēs sākam pildīt kaut kādas lietas, mums sāk likties, ā, mēs paliekam vēl labāk, labāk, nu es tagad Dievam pienesīšu tādu labu upuri. To es gribu pateikt to, ja tev nekas nav ko Dievam pienest, ja tev nav nekas labs, ko viņam iedot, ne, ej tāpat pie viņa. Un tas ir tas svarīgākais, tas ir tas, ko Āne darīja. Ta, tas ir tas, kas mums ir jādara. Ja tev nav nekas, ko iedot, ja tev nav ko dot, tik un tā tev ir jāiet pie Dieva. Ja tev ir tikai pilns spains ar, eh, ar nepatikšanām un pilns spains ar vēl kaut ko, tu vari iet pie viņa. Nāciet pie manis visi, ja es saku. Un, eh, un tas ir tas, tā ir tā sirds stāvoklis, kas mūsos ir jāsaglabā. Neskatoties ne uz ko, neskatoties ne uz ko, es iešu pie Dievu. Es iešu pie Dievu. Ja tu esi pakrits, celies, ej pie Dievu. Celies, ej pie Dievu. Viņš tev pieņem. Tad, tad viena lieta, ja tu paties meklē Dievu, viena lieta, ko tu vari sastapties, ir, ir, ir šo apsūdzību, ir šo izsmiešanu, ir šo nonievāšanu, uz tavu vājību, ja? uz tavu vājam, kāds varbūt skatās ar, ar nicināšanu. Un nav jāskatās varbūt cilvēcīgs, bet garī tā ir tā mūžīgā pretestība, kas mūsos ir kā kristiešiem, kā Dievu bērniem. Tā mūžīgā apsūdzība, tas ir brāļa apsūdzētājs, tas ir sātens, kas mūžīgi apsūdz tev. Izlasiet Caharijas 4. nodaļu kādreiz, ja? Tas ir tas par to, kad, kad Cakarīs 4. vai 6. vai 7. bija par to, kad, kad stājās priekšā šis augstais priesteris, stājās priekšā un tur bija Dievs un tur bija sātans. Un sātans apsūdz, apsūdz, apsūdz un Dievs viņu noraida to apsūdzību. Un tas ir tas, ka mūsos vienmēr būs šī apsūdzība, vienmēr šī balss un tā pretstrauma būs pret tevi, lai aizvest tev no Dieva. Bet šīs sirds stāvoklis, šīs sirds, kas saka, Dievs, es nepadošos, es vienalga iešu pie tevis. Un viena lieta, ko tu, ja tu paties meklē Dievu, tu sastaps šādu nonicināšanu, šādas apsūdzības, spiedies tam cauri, vienkāršā ticībā. Un vēl viena lieta, ko tu iespējams sastaps, ir Eli. Tas bija, mēs viņu nosauc par reliģiskā sistēma, kas jau sen ir pazaudējusi Dievu. Reliģiskā sistēma, kas jau sen ir pazaudējusi Dievu. Tie būs varbūt kādi cilvēki, kas šķietam ārpusē ir, ir svēti, kā jau es teicu, ārpusē viņi pilda reliģiskas darbības, viņš ir priesters, ja viņš dara, viņš nu, tur izdara tās, tās visas lietas no A līdz Z, viņš zina perfekti, kurā stundā, kas viņam jāizdara, viņš to visu dara, bet sen tā sistēma jau pazaudējusi Dievu. Sen jau pazaudējusi. Un Elis bija, tas bija tas augstais priesters, tas bija tas, kurš bija Dievu pazaudējis. Man liekas, tas ir tas, no kā mums visvairāk baidzētu baidīties, kā draudzē. Un par Dievu klābūtni runājot, viņš ir vienmēr tur, kur viņi vēlās. Nav nekas jāsarežģī. Nākam uz dievkalpojumu vēloties Dievu sastapt. Ja tu nāc izsalts, ja tu nāc izslāps, ja tu nāc ar savu, savām slāpēm, ar savu pienesumu Dievam, Dievs, es vēlos, ka tu šeit būtu. Visi pārējie varbūt nebūs, viņiem neinteresēs, viņi domās par hokeju, par vienalga, par ko. Un ja tu būsi izsalts, Dievs būs šeit. Vai to kāds cits jutīs, nezinu. Bet tu to jutīs, tu to piedzīvos. Un ja mēs visi tā individuāli meklēsim Dievu klātbūtni, tā ir tā atslēga. Un tas ir tas, ko mēs nedrīkstam pazaudēt. Dievs, es vēlos tevi, es nāku uz dievkalpojumu nevis, lai atrādītos, nevis, lai nospies, bet es nāku, lai sastaptos ar tevi. Tā ir vēl viena iespēja, vēl viena platforma, kurā es varu uzkāpt un meklēt tevi un sastapt tevi. Tas nav vienīgais, bet tā ir vieta, kur es varu to sastapt un nākt ar tādām slāpēm. Un šī ir Elis, Eli, Eli ir tas, kurš pazaudēs Dievu. Un viena tipiska lieta, kas ir Dievu pazaudējuši, ir šī žēlsirdība, ir šī iedziļināšanās. Kad uh, Elis skatās, un tur ir tā Āne atnākusi pie Dieva, pie viņa ir vienkārši atnākusi pie Dieva, viņa ir nometusies ceļos, un viņa vienkārši krāta savu sirdi Dievu priekšā. Viņa izliek visu savu sāpi Dievu priekšā. Dieva vārds saka, metiet savu zūdīšanos uz Dievu, metiet savu zūdīšanos, tas ir tas, kas mums ir jādara, mēs nedrīkstam nest. Starp citu, tā ir tā atšķirība, kas tev atšķir no pasaulīga, ka tev ir vieta, kur tu visu savu negatīvo, visu savu sāps, visu savu var izgrūst. Tas ir Dievu, Dievu klābūt, un tas ir tas, kas tev ir jādara. Jo tiklīdz tu sāks pie cilvēkam iet un nestās savus nastas un smagums, tu redzēsi, ka viņiem paliek smagāk, viņi tev atraidīs. Bet Dievs tev vienmēr paņem, un tā ir tā atšķirība. Tā ir tā atšķirība, un es savā darbā, fiziskā darbā to ieraudzīju. Ka visiem ir smagi. Un cilvēks prasa, kāpēc tev tāds miers? Domā, es tur baigi domāju par to, ka man ir miers. Es vienkārši arī tāds pilna galva, stress un viss pārējais un viss notiek, bet es beigās skatos, viņi redz mieru. Un es tā padomāju, nu jā, katru rītu, kad es pieceļos, man ir šitas te ā, smagums vienkārši piež nost, es, saku, es vienkārši nokrītu uz ceļiem, es saku, Dievs, nekas šodien nevar notikt, ja tu man nepalīdzi. <laughs> Es vienkārši tāds zieps savārīšu, Dievs, ja tu man nedos gudrību, man ir vajadzīga tavu gudrību. Dievs, lūdzu, dod man gudrību, es te neko nevaru izdarīt, tu zini, Dievs, man nav ne izglītība, ne, man vispār vajadzētu padzīt no šitās pilsētas, nu tā. Manā, nu kas ir manā, saprotat? Man no manis, kas var nākt. Un es aizēju uz darbu, un cilvēki redz mieru. Bet tas jau tas, ko Dievvārds saka. <laughs> Viņš saka, un viņš dos jums mieru, kas ir pāri saprašanai. Tas ir tik vienkārši. Es domāju, tas ir kaut kā ā, obligāti stundu jāpavada, bet ar Dievu un jālas Bībē, un tad tikai tu var aiziet. Bet nē, ja tev nav tā stunda nometies uz ceļiem kaut vai minūti, un <laughs> Dievs, es vienkārši visu to atdod tev, viss, es eju prom, viss, es eju uz darbu, vienkārši lūdzu, Dievs, dod man gudrību. Un tas strādā. Dievs ir uzticams savam vārdam, viņš ir uzticams. Un šī, tā Āna, viņa izkrita Dievu priekšā sirdi, viņa vienkārši krata sirdi, viņa, ah, diev, viņa, viņa, viņai nav pat vārdi, viņai vienkārši ir, nav pat skaņa, vienkārši viņai vārdi, bet nav skaņa. Vienkārši, tas ir tas, kas viņa vienkārši ir nākus pie Dieva, ne pie cilvēka. Viņa ir nākus pie Dieva. Un, uh, bet Eli redz to un skatās. Un šeit ir tas, kas, kas pat atklāja šo reliģisko sistēmu, kas pazaudējusi Dievu šī žēlsirdība un žēlstība, kas ir pazudusi. Viņš vienkārši skatās un viņš pasaka, ev, kur tu tur piedzērusies esi? Un nu, tādos citos vārdos, ej vienkārši ārā, kur tu te esi atnākusi? Un tas ir tiesas spriedums bez sazināšanās ar Dievu, bez iedziļināšanās situācijā. Bauslība saka tā, tu tā nedari, tu esi tas un tas. Bet tāda iedziļināšanās, žēlsirdība, tāda Dievs, lūkšana Dievam, Dievs, kā ir reāli šajā vietā? Redziet, sazināšanās ar Dievu Eli bija pazaudējis. Un Āna vienkārši aizstāvās. Viņa saka, ah, nē, nē, nē, tā nav, es neesmu piedzērusies, es vienkārši Dievam visu dodu, es, es, es vienkārši esmu nelaimīgs sieva un man vajag Dievu. Tāpēc arī sastopoties ar šādu reliģiju sistēmu, arī tev tas ir jāsaprot. Vienkārši meties Dievu priekšā un saka, Dievs, es, es, es meklēju tevi. Annes dvēseli bija pilna skumja, tā lūdza nepārtraukto kungu un gauži raudāja. Dievu tronis ir apliec ar šādām asarām, ar šādām lūkšanām, tagad un vienmēr, Jo Dievam dziļi paslēpti šie viņa patiesie meklētāji, kas to dara, kā Jēzus mācīja. Slēgtā kambarī piesauc viņu no sirsnīgiem vārdiem, no sirds dziļumiem, viens uz vienu ar Dievu. Dievam ir savu tautu. Un šajā 11. pantā rodās apsolījums, ko, ko Anna pienes Dievam. Viņa saka, es pārsvarēšu, kungs, ja nāks dzīvība no manām miesām, tad tas viss arī piederēs tev. Tas būs pilnībā atdots tev, tev par godu. Seves neko neņemšu no tā, tikai, kungs, ļauj man paties dzīvību piedzīvot. Es gribu būt trauks, ko tu paties lieto savam vārdam par godu. Es pēc tā augstu. Viena lieta, ko Dievs strādā pie tevim, pie manīm, ir šis nodošanās Dievam. Un tas ir tas notikums, kas notiek pirms noteiktās lielās pārmaiņas. Pirms atnāk šī dzīvība ir Dievs, ja jebkas nāks no manīm, tas būs viss tev par godu. Es vienkārši to varēšu teikt visiem. Ne es, ne man dodie godu, bet Dievam, jo Dievs to var izdarīt. Tikai Dievs to varēja izdarīt. Un uh, nedzīvot sev, bet dzīvot Dievu godam. Dievs, tavam godam es dzīvoju. Un Dievs, ja kaut kas, jeb kas var notikt manā dzīvē, jeb kas, kas varētu notikt, lai tas notiek tev par godu. Un piedzims Samuels. Un Samuela Anna nosauc par tas kungs uzklaus. Citā vārdā atbildēt lūkšanu. Šādu lūkšanu Dievs sadzirdēja. Dievs nekad nelietos kādu, kur būs 80% Dievam, 20% man. Tas ir par to, kad, kad jeb, jebkurš, kas vēl patur kaut kādas tiesības, kaut kādā veidā lepoties un lielīties Dievu priekšā, Dievs tādu nevar lietot. Tāpēc pirmiem korintiešiem Pāvels arī saka, paskatieties viesapkārt uz saviem cilvēkiem. Tur lielu cilvēku ir, tur ir varenu cilvēku, tur ir pasaules gudro. Nē, tur ir tie, kas ir nekas. Tie, kas ir, ja tu skaties apkārt un sevi uzskat par lielu varenu, tad īstenībā Dievs pie tevi strādā, lai tu būtu nekas, lai tas, kas ir, nekā, lai tas, kas ir kas, nebūtu nekas. Saprotam? Lai Dievs, lai Dieva priekšā neviens nelepotos un nezaktu godu Dievam. Dievs strādās pie manis, Dievs strādās pie Tevs līdz brīdim, kamēr tu varēsi pateikt, Dievs, viss gods būs Tev. Un Pāvils to saka vēl dažos vārdos 7. nodaļā romiešiem, viņš saka, to labo, ko es gribu, es nedaru, un to slikto, ko es <laughs> negribu, to es daru. Šī mūžīgā cīņa, un Dievs pieļauj šādu cīņu, jo rodās tāds sauciens, ak, es nožēlomais cilvēks, kas vispār man var izglābt. Slava Dievam, slava Jēzum, pēc tam Pāvils turpina. Viss gods Jēzum. Un tādi cilvēki, kas kaut ko tādu piedzīvo, stāv citu cilvēku priekšā, stāv citu vajadzību priekšā un saka, Dievs to var izdarīt. Tas ir Dievam par godu, tas ir Dievam par godu. Viss, kas skan, ir vārds Jēzus no tiem cilvēkiem. Nevis, jā, tev vajag lūgt, tev vajag iet no rītiem tur, tev vajag darīt to, tev vajag darīt to, tev vajag darīt to. Tie tie, kas pild to bauslību, bauslību, bauslību, bauslību, darīt, darīt, darīt. Bet tie, kas vienkārši apzinās, ka viņi nav nekas, ka viņi reāli neko nevar izdarīt. Vienkārši. Ja manī kaut kāds pārmaiņas ienāks, ja manī kaut kas notiks, tas ir tikai jānāk no Dieva, nekā savādāk. Nekā savādāk. Un tā paļāvības Dievu, un tas Diev, Dievs atbild, un Dievs deva Samuelu. Un caur Samuelu atnāca visas tās pārmaiņas. Tās lietas, kas notika caur Samuelu. Un šeit ir šis stāsts pirms Samuela. Tavā dzīvē notiks pārmaiņas. Ir tīpaši, ja tu meklē šādā veidā Dievu. Ja tu saki, Dievs, man nav, bet es vēlos. Ja mēs kā draudzi sakam, Dievs, mums nav, bet mēs vēlamies. Mums nav šis vai mums nav tas, bet Dievs, mēs vēlamies un mēs vēlamies Tevi. Dievs sakārtoja visas lietas Sānas dzīvē pa plauktiņiem. Dievs panācis pirms vienu, Dievs panācis pēc tam otru, pēc tam panācis, viņš piepildīja Dievu, iedeva apsolījumu Annai. Viņa piedzimdēja dēlu. Viņa noveltīja to Dievam. Viņa pateica, tas ir tikai un vienīgi Dievam par godu. Es iedrošināts. Es kā Anna, neskatoties ne uz ko, spiedies cauri, satvert Dievu, satikt viņu, lai dzīvība, kas nāk tikai no viņa, Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvība. Kas ir, ja dzīvības autors ir Dievs, Jēzus Kristus augšām celšanās un dzīvība Jēzus ir. Ja mēs gribam šo dzīvās ūdens traumas, ja mēs gribam šo dzīvību, tam jānāk ir no viņa. Un man ir tāda pārliecība šobrīd, ka Dievs to nedod, vēl nav devis manā dzīvē, varbūt, iespējams – Es tāpēc, ka vēl jau kaut kādā veidā es lielos Dievu priekšā. Ka, lai tas trauks varētu tikt piepildīts, viņam jābūt iztukšotam. Amen. Un ja tu tiec iztukšots, un ja tavu dzīves šķietam paliek arvien tukšāk un tukšāk, tad iespējams, ka tavs trauks tiekš iztukšots, lai būtu piepildīts. Un sastopoties ar apsūdzētāji, sastopoties ar mirušu reliģisku sistēmu, esam kā Anna, spiežamies cauri, satver Dievu. Viss kods, lai ir Tev, Jēzus. Jo redziet, ja Dievs visu izdara, un ja tas piepildās, un Dievs to visu izdara, tad tava vēsts, ko tu sludināsi, tavs iedrošinājums, tava liecība – būs ikvienā situācijā derīgi. Saprot? Un tu skaties uz to cilvēku, viņš tos visus nevarēs izdarīt. Mm -mm. Mm -mm. Tur nekas nesanāks. Bet ja mēs skatāmies, un tas ir tas, ko Dievs grib panākt mūsos šo pārdabisko ticību un tā dzīves liecība, ka ja Dievs to manā dzīvē izdarīja, manā dzīvē, ja viņš kaut ko tādu ir izdarījis, viņš var ikvienam to izdarīt. Ikvienam. vienam. Viņš var ikvienu piepildīt, viņš var ikvienu cilvēku izmainīt. Un tā ir tā ticība, ko es ticu, ka Dievs grib ielikt mūsos. Jo mēs zināsim, tā nebūs ticība, tā nebūs pārliecība, ko mēs būsim izlasījuši kādā grāmatā vai vēl kaut kur, bet tā būs mūsu paša sirds pārliecība, mūsu paša dzīves pārliecība. Ja Dievs manā dzīvē tādas pārmaiņas ienes, ja Dievs manā dzīvē tādu piepildījumu ienes, ja manā dzīvē tādas izmaiņas un tādu notikumu notiek, viņi reāli var notikt ikvienu cilvēku dzīvē. Amen? Ikvienu cilvēku dzīvē. Es gribētu, ka mēs varētu piecelties, aizlūgt. Noslēdzot ar lūkšanu, es gribētu jums arī atgādināt par Penīnu. Šī, šī otra sieva. Viņai bija tas, ko, pēc kā Anna tik ļoti ilgojās, bet iegūstot to, viņa neiegūja to, ko Anna iegūja. Jo redziet, viņa, Anna, atdeva bērnu uzreiz, Samuela vienkārši atdeva. Viņa nepieķērās tam bērnam. Viņai bija svarīgs tas princips, viņai bija svarīgs tas Dieva atbildēt lūkšanu. Bet penīnai no Dieva var redzēt pēc viņas attieksmes, pēc viņas dzīves no Dieva un tuvības ar Dievu un attiecībām Dievu nebija nekāds intereses. Viņai neinteresē tas. Izdarīt, aiziet, viss neko vairs nedod, neprasiet man. dzīvību deva penīni, bet dzīvību nedeva. Tās tās attiecības un zināšanas par Dievu. Iedomājieties, Anna iegū atziņu, ka Dievs atbild uz lūkšanām. Ka Dievs sadzird pat viņu. Vienkāršs cilvēks, vienkāršs sieviete, tajā kultūrā pat sievietes ne, bija zemāks, vīriešiem tika uzskatīts vienmēr – Un viņa aiziet pie Dieva, viņa aiziet, viņa, viņa spiežās cauri, viņa meklē Dievu, un Dievs viņai atbild. Tas ir Dievs apstiprina par to, ka saka, Anna, es dzirdu tavas lūkšanas. Tāda atziņa iegūt no Dieva. Kad, Dievs, kad tevī rodās tāda atziņa, Dievs dzird manas lūkšanas. Manas lūkšanas šeit, kuldīgā, <laughs> šeit, kur es esmu. Vismazākais iespējams no mums visiem. Dievs dzird manas lūkšanas. Tu vari palikt kā penīni. Tu vari darīt tās lietas un viss notiek. Viss četam viss notiek. Bet es tev iedrošinu un es iedrošinu mūs visus būt kā Annai. Meklēt to atziņu, to reālo piedzīvojumu ar Dievu. Dievs atbild uz manām lūkšanām. Tas nozīmē, ka es varu ticēt un lūgt pa vēl lielākām lietām. Ja tik liela neiespējamība Dievs manā dzīvē izpildīs, tad nekas Dievam nav neiespējams. Viņš visas lietas var izdarīt. Amen? Lūksim. Dārgais Jēzu, mēs nākam pie Tevis un mēs gribam būt kā Anna. Mēs gribam būt Annas paudz, Dievs. Un tie, kas ir kā Anna, Dievs, kas stiepjās, kas meklē, kas dzenās pēc tā, lai piedzīvot un, un zinātu Tevi. Kungs, Dievs, es lūdzu, lai katrs viens cilvēks šeit, ne, lai mēs nekļūtu par reliģiskiem, Dievs, lai mēs nekļūtu par A, B, C darbu darītājiem, pēc, pēc secības, viss kā jābūt, bet ka mēs būtu cilvēki, kas meklē dzīvais Dievs Tevi, attiecības ar Tevi, pazīt Tevi, atzīt Tevi, saprast Tevi, Kungs, Dievs. Ka mūsu fokus būtu Tu, Kungs, Jēzus, ka mūsu fokus būtu vienīgi Tu, Jēzu ka tas dārgākais un tas, ko mēs, pēc kā mēs tiektos būt tavu klātbūt un būt piedzīvot tevi, būt piedzīvot šo dzīvību, kas var nākt tikai no tevis mūsos. Dzīvais Dievs iztukšo mūsu kā trauks, lai tu varētu piepildīt dzīvais Dievs. Iztukšo to no mūsu lepnības, no mūsu pārliecības un paļaušanos uz sevi. Iztukšo mūsu Dievs no mūsu paļaušanos uz jebko citu, bet lai mūsu cerība ir vienīgi Dievs tu, kungs Jēzu sargā mūs no penīnas uh, situācijas, sargā mūs, lai mēs nekļūtu tādi kā viņi, ka mēs varam niekļūt tādā pašā ikdienišķā rutīnā, ikdienišķās darbībās, Dievs, bet kur mēs pazaudējam to sirdi, kur mēs pazaudējam to dzīvību, tās attiecības ar Tev dzīvēs, Dievs. Un Dievs, es lūdzu, ka mēs būtu kā Anna, neskatoties ne uz ko, pat uz neauglību, neskatoties pat varbūt gadiem notiek viens un tas pats un nemainās nekas, bet ka mēs būtu kā Anna, ka mēs spiestos satvert Tevi dzīvēs Dievs. Ka mēs atraidītu apsūdzētāju balses, ka mēs atraidītu visu, ko reliģiskā sistēma mums pārmet vai liek mums, nosauc mūs kādās vārdos, Dievs, bet ka mēs stieptos un, un, un, un tiektos sastapt un satvert tikai Tevi dzīvēs, Dievs. Es lūdzu pār šo draudz, Dievs. Dievs ka mēs būtu tie, kuriem acīs spīd tikai viens vārds, kurš sirds ir aizņemts ar vienu vārdu, un tas ir Jēzus Kristus. Paldies Tev, kungs Jēzus. Paldies, ka augļi, tas ir Tavās rokās, svētais gars. Lieto mūs, ņem mūs, vadi mūs, lai piepildās Tavs vārds, Dievs. Lai nāk šīs dzīvās ūdens traumas, Dievs. Dievs lai nāk svētais gars un nes šo dzīvību mūsos tēvs, augšām celšanās dzīvību tēvs. Es Tev pateicos par to. Jēzus Kristus vārdā. Amen.